Quintus, Apollini confisus, Roma minire ausus est. Quintus, scriba erarii factus, gavisus est. Cotidie ad aerarium festinare solebat, ubi officia diligenter perficebat. Quintus, a senatore contemptus, iratus fiebat. Sed talia con viscia ferre solitus, non diu vexatus est nam verba hominis tam arrogantis, num magni aestimavit.